بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم islamska omladina Beč. طابت ليالي الكفاح وانزالت غيوم الجراح طابت ليالي الكفاح وانزالت غيوم الجراح خندق الشرك بيديك قد تبدد يا رفيق السلاح طابت ليالي Kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ako vidite na ulici ženu kod koje vam se nešto sviđa, vratite se svojoj ženi naćete kod nje ovo što ova ima. بيديك قد تبدد يا رفيق السلاح قادمون قادمون باليقين سلاحا والكتاب والكتاب في القلب والضاح قادمون باليقين سلاحا والكتاب Zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže kad je naišao pored skupine mladića, o mladići, o momci, ako neko od vas ima priliku da se oženi, neka se odmah oženi. Jer je to bolje i čestitije za vaš pogled i za vaš, i za vaš polni organ. طابت ليالي الكفاح وانزالت غيوم الجراح قد طابت ليالي الكفاح وانزالت غيوم الجراح خندق الشرك بيديك قد تبدد يا رفيق السلاح عاليا عاليا يا راية الأجداد اخفقي اخفقي عودي إلى الأمجاد عاليا عاليا يا راية الأجداد اخفقي اخفقي عودي إلى الأمجاد عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nakon zahvale Allahu subhanahu wa ta'ala i salavata na Rasula sallallahu alaihi wa sallam draga braćo i cijenjene sestre ja želim da vas poselamim i pozdravim pozdravom stanovnika dženneta Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja sam za večeras inša Allah pripremio jednu temu koja je danas u našem vremenu posebno aktuelna i posebno je važna. Jer ako dobro posmatramo našu stvarnost, vidjet ćemo, braćo i sestre, da je jedna stvar najviše zarobila ljude, a posebno omladinu i najviše utiče na njihov život, to jest odnos, njihov odnos prema životu uopšteno. Ta stvar jeste strast, odnosno strasti kojih ima mnoštvo, i razne su vrste. Razne su, raznih su vrsta i one imaju mnogo pozivača i mnogo svojih propagatora i promotora. I ovo moru izazova, odnosno stvari koje izazivaju čovjekovu pažnju, svaki čovjek, dakle čovjek kao takav, a posebno mlad čovjek, mladić i djevojka, se nađu na raskršću, nađu se u dilemi, između dva izbora. Nađu se između dobra imana i bogobojaznosti s jedne strane koji ih pozivaju koji ih pozivaju u čednost i plemenitost i čestitost i s druge strane između duše koja je sklona zlu i strasti koje pozivaju i traže da im se, da im se udovolji. Zato je, braćo i sestre, ova tema za nas vrlo bitna. I ona zahtijeva da se njoj temeljito priđi, da se temeljito obradi, posebno dakle, kako smo kazali, uzimajući u obzir sve realne činjenice. Snagu strasti, posebno kod omladine. Zatim, jačinu prirodnog nagona, jačinu prirodnog nagona kojega je Allah i svoje mudrosti stvorio kod čovjeka, Zatim velika fitna i nemoral koji se širi zemljom, fitneluk u kojem mi živimo i izazovi koji još više nadolijevaju ulja, ulja na vatru i dovode omladinu u vrlo tešku situaciju. U vrlo tešku situaciju. A posebno kad znam, ovu sam temu izabrao između ostalog i radi toga, i radi toga što sad prestoje, mada je sad pao snijeg ali već predstoje topliji dani, dolazi ljeto. A sa ljetom dolazi i fitna razgoličavanja. Razgoličavanja, nažalost, ta fitna je uzela maha, uzela maha i možemo slobodno kazati 80% kod muslimana, pa je na taj način strah od upadanja u grijeh i strah od nemorala još veći. Osnova za ovu našu temu, braćo i sestre, jeste priča o Jusufu alaihissalamu, koju ste vi vjerojatno svi čitali i svi je znate, u kojoj se kriju mnogobrojne pouke za nas sviju, a za omladinu posebno. I ova priča nam govori sama po sebi o ozbiljnosti ove teme, odnosno o vrijednosti i važnosti čednosti, čednosti i čestitosti, odnosno nevinosti koju Allah Đelešanuhu posebno cijeni. Jer Allah subhanahu wa ta'ala, braće i sestre, nije spomenuo u priču tek takvu. Tek tako da znamo ko je bio Jusuf a.s. i da, da, nam, da, nam, da nam se ispriča lijepa priča kroz Kur'an. Nije vallahi zbog toga. Nego u njoj se kriju velike pouke. Velike pouke s jedne strane. A jedna od tih pouka jeste i to što ljudi su u svakom vaktu, u svakom vremenu, a također i danas tražili uvijek uzora. Dakle, živ uzor, živu sliku pred sobom da imaju koga će slijediti, na koju će se uvijek vraćati. Kad god ih šetan navede, dakle oni koji slijede dobro, koji slijede istinu, kad im se stegne u prsima, aha, vrate se, naj, šetan je navodi na grijeh, sjete se Jusuf, salam. Ili oni koji slijede, koji slijede šetana, Uvijek imaju neke svoje uzore, jel tako? I svoje, svoje nekakve lažne idole koje oni, koje oni slijede i koji pokušavaju oponašati i na čije ponašanje i sliku i uzor se uvijek, uvijek vraćaju. Mi ćemo spomenuti nekoliko stvari koje su vrlo bitne. Prvo, kako spomenut ćemo razloge. Razloge zbog koji je Jusuf a.s. mogao da učini taj grijeh kad ga je navodila da nagrije, odnosno na zinaluk, žena ovoga vladara iz Egipta, a nije učinio. Dakle, razlozi koji su pozivali da se to učini, a on nije nasjeo i ostoje, ostoje čestit. Ostoje čestit. Da bi izvukli pol. Ibn Kajim navodi, braćo i sestre, čak 14 stvari. 14 izazova koji su bili pred Jusufom, ali islamom, ali on nije, on se nije odazvao tome. Dakle, 14 razloga, ako logički razmišljamo, koji bi svakog mladića odveli, odveli u taj grijeh i govorili mu da to, da to, da to učini. Zatim, nekoliko tačaka ćemo navesti vezano za ovu priču i onda na kraju izvući određene pouke. Što se tiče ovih razloga koje je spomenuo Kajin, koji su navodili, bili su dakle e, išli su na ruku strasti njegovoj, odnosno strasti ljudskoj, Ibn Kajin navodi sljedeće. Prvo kaže, to je prirodni uzrok. Mi znamo svi priču Jusufa i Salam. Kakav je sve on život, kako je mladost svoju proveo. Na kakva iskušenja naišao. Kako su ga njegova braća iz Ljubomore, iz Ljubomore što je njegov otac Jakov Salam, pridalo više pažnje njemu nego njima. Radi toga što je na njemu prepoznao, prepoznao još u djetinstvu znake poslanstva. A i sam je bio poslanik Jakov Salam, Tako da je o tome bio obaviješten. Pa su ga bacili u bunar, pa je nakon toga bio prodat kao roblje. I onda dolazi, kad je odrastao, dolazi na iskušenje sa ženom koja je bila i ugledna i lijepa. Zašto je ova tema važna, braćo i sestre? Zato što je danas u ovom vremenu teško čuvat ovu čednost. Teško čuvat svoj moral. I jako je malo, jako je malo ljudi i žena, a posebno omladine, mladića i djevojaka, koji čuvaju tu svoju čednost. Koji se boja Allaha Đelešanu. I koji neće pas na ovome ispitu. Zato što je ovaj nagon najjači nagon. I kažu mu u čovjekovom tijelu. I kažu i onaj ko se ne boji Allaha, za njega nema prepreke. Sigurno će upast u taj grijeh. Zato je za nas kao vjernike bitno da izvučemo pouku iz ovoga. Kažu mu Fesiri, čak Jusuf a.s. je imao najveće iskušenje upravo s tom ženom. I zbog toga što je ostao čestit, što se bojao Allaha, Allah ga počastio poslanstvo. Allah mu je dao poslanstvo zbog toga. Zar ne? Allah subhanahu wa ta'ala spominje i Merjemu. Merjemu, majku Isa i Selama, jedina žena koja se po imenu spominje u Kur'anu. A radi čega? A radi njene čednosti. Pa kaže uzvišeni وَمَرْيَمَ بَنَتَ إِمَرَانَ leti ahsanat فَرْجَهَا I Marijema čerka Imranova koja je šta? Sačuvala svoje stidno mjesto. Tu osobinu Allah spominje kod njih. Nikakvu drugu. A radi toga je Allah odabrao i dao joj, poklonio joj, poklonio joj sina Isa Salama koji je bio Allahu, Allahu poslanik. I to je jedan od azma, od najodabranih, od petorice najodabranijih poslanika Allahovi. Pa kaže prvi taj razlog zbog koje bi se čovjek mogao odazvati toj strasti jeste prirodni uzrok. Šta to znači? To znači taj prirodni, prirodnu potrebu muškarca za ženu koju on osjeća. Dakle, svaki muškarac ima naklonost prema ženi. I to je ono što čovjeka navodi da ide, da traži, da traži da udovolji, da udovolji svoju strast. Zatim njegova mladost. Njegova mladost. A poznato je, braćo i sestre, dakle, da je kod mladih ljudi strast puno jača. Puno jača nego kod starijih. I to je, to je jasna stvar. A kad je tako strast kod mladih ljudi razbuktala, onda je normalno teže sputati, teže je zaustaviti, teže je onda razumu da je, da je kontroliše Da je kontroliše. Zato Allah kad govori o Jusuf samo kaže فَلَمَّا بَلَغَ شُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا nakon što je on dostigao punodobnost, mi smo mu dali mudrost i znanje. وَكَذَلِكَ نَجْزِلْ مُحْسِنِينَ Tako mi nagrađujemo čestite naše robove. I kaže dalje uzvišeni وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ I počela ga je na grijeh navoditi, ona u čijoj on kući bio. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكْ Zatvorila je sva vrata i rekla hajde. Zamislite, braćo, ovu scenu. Odmah čovjek, svaki insan može sebe vidjeti tu i zamisliti sebe u takvoj situaciji. Ne do Allah da nas Allah na takvo iskušenje. Dakle, koliko, koliko, je, koliko je to iskušenje bilo za Jusufa i Salama? Žena, koja je vladareva žena, na dvorcu pripremila situaciju, pripremila situaciju i čekala je priliku kad njen muž bude odsutan, kad sa svojom svitom, kao nekakav političar i vladar, ode negdje u posjetu ili udalji se od kuće, ona je se pripremila, zaključala svoj dvorac, nikog nema, osim njih dvoje. I rekla, hajde. Međutim, Jusuf sam nije nasio. A nije imao više od 20 godina. Najljepša mladost. U cvatu svoje mladosti Jusuf a.s. se boji Allaha i neće, neće da nasede na taj na poziv žene koja je bila, kako ću vidjeti, i lijepa i ugledna. Zatim treći razlog koji je išao u prilog strasti njegovoj da je udovolji, jeste to što je bio neoženjen. Jer neoženjen čovjek, kad se nađe u takvoj situaciji, lakše upada u taj grijeh. Zašto? Nema gdje drugo da udovolji svojoj strasti. Oženjen čovjek ima svoju ženu koja mu je halal. Kako kaže poslanik sallallahu ve sellem, ako vidite na ulici ženu kod koje vam se nešto sviđa, vratite se svojoj ženi načite kod nje ovo što ova ima. Dakle, i možeš na taj način zaraditi i sevap. Dakle, sa halal ženom, kad udovoljiš svoje strasti. Međutim, neoženjen čovjek to ne može. Zato poslanik vaselem kaže, kad je naišao pored skupine mladića, o mladići, o momci, ako neko od vas ima priliku da se oženi, neka se odmah oženi jer je to bolje i čestitije za vaš pogled i za vaš, i za vaš polni organ. Zatim, četvrta stvar, četvrti razlog koji, je, koji ga je mogao navesti na grijeh, jeste da je to da je on bio u tuđoj zemlji. Što je, pogledajte kako Ibn Kajim, braćo i sestre, islamski učenjak, koliko je on pouka izvuko iz, iz ove priče o Jusuf, a.s. A šta to znači bio je u tuđoj zemlji? Velika se pouka u tome krije. Radi čega? Radi toga što čovjek kad je kod, kod kuće, kad je u svom komšiluku, ipak postoji nekakav stid, postoji, postoji prepreka, bojazan da učini grije, da ne sazna komšiluk, da ne sazna rodbina, da, da onaj, se ne desi bruka i sramota i tako dalje. Međutim, kad čovjek hoće da studira u drugi grad, da radi u drugoj državi, gdje ga niko ne zna, jel se tada lakše odlučuje na grije? Ja se kaže sad sam potpuno slobodan. Nema više okova, ne vidi me ni babo, ni majka, ni komšije, ni rođaci, nikome ne vidi. nit me ko zna u, ovom mjestu. I zašto da ne udovoljavam svojim strastima? Dakle, tih okova, tih okova nema. I kod Jusufa li se nama i nije, nije bilo. I uvijek će se prije odlučiti za grijeh, sačuvao nas Allah od svih grijeha, mladić ili djevojka koji su daleko od svoje kuće, daleko od svoje kuće, u, tuđem, u drugom gradu ili u drugoj državi, nego onaj koji je kod svoje kući. Ipak, taj dakle komšiluk i neke veze, veze među ljudima, brane i ne daju, ne daju da se upadne, upadne u grije. A zatim, sljedeći razlog, braće i sestre, jeste taj što je ova žena bila ugledna i lijepa. Da je bila ugledna, to znamo jer je bila vladareva žena. A da je bila lijepa također znamo, jasno nam je, jer vladari neće ružnu ženu oženiti. Makar bili i stari, makar bili i stari, carevi, prinčevi, vladari, mi znamo kako je to uvijek bilo, a kako i danas. I žene lahko nasjedu na tu, na tu stvar. Ne samo one, nego njihovi roditelji čak. Roditelji se ponosi da mu, da mu nekakav car ili vladar ili predsjednik države bude zet. Pa makar on bio puno stariji, puno stariji od, od njegove čerki. Dakle, bila je ugledna i ugledna i lijepa. Zatim sljedeći razlog koji je navodio, koji je išao u prilog strasti i i selama jeste to da ona se nije branila, nije se opirala. A zašto je ovo bitno? Zato što čovjeka često puta spriječi da ne učini grije to što se boji hoće li se odazva žena ili neće. Hoće li pristati ili neće. Boji se toga. I ne samo to, ona je tražila. Ona je tražila da on učini sa njom taj grijeh. I nije čak ni tu stala, nego mu je zaprijetila kaznom, kaznom ako to ne uradi. Dakle, sve to biva razlog da čovjek učini taj grijeh. Jer tada bi logika govorila zašto ne učini tu? Zašto ne upast taj grijeh? Bolje nego da ne strpa u zatvor, nego ovo, nego ono, a pored toga to je još i užitak, jel de? I ko bi to, ko bi to odbio? A posebno danas, ovo govorimo zbog omladine čija je danas deviza iskoristi što se može iskoristiti. Jel tako? I ne samo to, nego bi se ta, mladić danas, kad bi imao takvu priliku, da mu se ponudi ugledna i lijepa žena, i kad bi iskoristio tu priliku, hvalio bi se po i svi bi znali da je on to uradio. Rekao bi, e, uspio sam. Uspio sam da je, da je osvoji, da je ima. Dakle, zašto? Zato što se što se takvi ljudi ne boje Allaha ne boje Allaha I ne znaju za gospodara svjetova. I nemaju u sebi te plemenite osobine, te četnosti koje imaju Jusuf a.s. Zatim, on je bio u njenoj kući. Sljedeći razlog. On je bio u njenoj kući, u njenoj vlasti bio njen rob. Odnosno njen, njen sluga. I on je, zna, on je morao da se pokorava. On je izvršavao sve što mora narediti. Što god ona kaže, on je morao da izvršava. Međutim, sad u ovoj situaciji, kad ona ponovo naređuje da to učini sa njom, on tada, on sada odbija. Zatim, Jusuf Selan se nije bojao sramoti. Pa da, e, zbog toga je mogao da, osta, da, da, da, ostavi taj grijeh. Zašto nije bojao sramoti? Zato što ona to sigurno ne nikom kazala. Jer ona je to tražila. I nikad to niko ne bi, ne bi saznao. Zatim, deseti razlog, kažemo kaj je, bio je blizak njoj, bio je blizak toj ženi. Kako? Bio je sluga i ulazio je kod nje kada drugi nisu ulazili. I zaticao je u stanju u kojem je mogao zatim samo njen muž. Možda je nosio hranu ili piće u, u, u, u bračnu postelju, u krevet. Zaticao je u, u najintimnijoj odjeći i to još više pobuđuje želju. To još više pobuđuje želju. Dakle, što više ima druženja, što više ima bliskosti, čovjek je bliži grijehu. Dakle, i ovo je dokaz koliko se čovjek treba udaljavati od svih puteva koji, koji tamo vode. Zatim, ova žena se, vladareva, poslužila najvećim, najvećim spletkarošima ili vođama spletki, kako kažu učenjaci. A ko su to? Žene. Žene. Sjećate se priče kad su, kad su žene čule da se ona zaljubila u svog slugu, pa su počele da pričaju o tome je vladareva žena se zaljubila u svoga slugu, zaista je ona u velikoj zabludi. Zaista je u velikoj zabludi. I ona je to iskoristila i pozvala ih. Pozvala ih da dođu. Bilo je krivo što to pričale. Kad su došle, dala im je svima, nože, noževe i korpe jabuka, da gule jabuke, da gule voće. I onda je rekla Jusufu, iziđi pred njih. Pa kad je on izišao, kad se pojavio, one su umjesto jabuka rezale svoje prste. Zašto? Što je bio lijep. Lijep. I rekla su, ovo nije čovjek, ovo je melek. A ona, što je to ona uradila? Da opravda svoje zavođenje. Da kaže, eto vidite zbog čega sam ga zavodila. Zar vidite, vi ste otišli još dalje. Vas je toliko zaveo da ste čak niste svjesni bili da svoje ruke režete od njegov, zbog njegove ljepote. Koliko je bio lijep. Znači, i vi bi svaka to uradile sa njim. Znači, po, poslužio se tom ženskom spletkom. A čak islamski učenjaci kažu na osnovu kuranskog ajeta, kad je, kad je ovaj njen muž otkrio ko je kriv, rekao je inne kejde kunna ovim. Zaista su vaše ženske spletke velike. Na osnovu ovoga učenjaci kažu da su veće ženske spletke od šeitanskih. Zašto? Zato što Allah u drugom ajetu kaže za šeitanske spletke inne kejde šeitani kane Zaista su šeitanske spletke slabe. A za ženske kaže, zaista su vaše ženske spletke velike. A međutim, ovo se ne odnosi na žene koje su bogobojazne, koje se boje Allaha subhanahu wa ta'ala, koje su istinske vjernice. Zatim, sljedeći razlog, razlog da učini Jusuf Alesan taj grijeh jeste to što mu je ona obećala zatvor i poniženje. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. La illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakuna min as-sagirin. Ako on ne učini, dakle rekla i ženama se obraća, i ka, ako on ne učini sa mnom ono na što sam ga ja navodila i što mu ja naređujem, ja ću ga u zatvor strpati ili ću ga žestoko poniziti. I ona je bila dakle sloboda da to učini. Kasnije se to i obistinilo. Kasnije ona to, ona to je učinila. Zatim, sljedeća stvar, 13. razlog, Njen muž uopšte nije bio ljubomoran. Ovdje ćemo se malo zadržati, braćo i sestre. Kod ove ljubomore? Ljubomora je jedna od bitnih stvari u životu vjernika i vjernice, muslimana i muslimanki. Čovjek, kaže poslanik sallam, čovjek koji nije ljubomoran, neće ući u džennet. Neće ući u džennet. Dejus, tako se kaže na arapskom. Dakle, čovjek koji nema ljubomore prema svojoj ženi, prema svojoj čerki, prema svojoj sestri, kud hoda, šta radi, s kim se druži, kad dolazi kući i tako dalje, neće ući u Danas u našem vremenu također je skoro umrla ova osobina. Skoro umrla ova osobina. Ako pratite avaz i, onu, i čitate one rubrike o, najpoznati, o nekim poznatim osobama, vidjet ćete tamo kad god pita jeste li ljubomorni, većina kažu nisam. Nisam ljubomoran. Zašto ne? Pitaju ga je ljubomoran u pogledu svoje žene. Ima čovjek žena, je ljubomoran, nisam ljubomoran. Šta to znači? Znači svejedno mu je. neki ide kud god hoće, nek radi šta god hoće. Nek ima ljubavnika, stotinu ljubavnika nek ima. Jer i on ima, i on ima. I ko fol njemu to ne smeta. To je ono što je razorilo društvo. To je ono što razara brak, što razara porodice. I nema vallahi čovjeka. Čovjeka kome ne smeta, ako ima imalo ljudskosti u sebi. Jedino ako kod njega nije umrlo sve u potpunosti, sve što je ljudsko, a da mu to ne smeta. Zašto na toliki razvodi brakova? Zašto toliko nesređeni životi u porodicama? Zašto toliko e, e, se droga koristi? Zašto se, zašto se toliko priča o problemima u braku? I nezadovoljstvu bračnih parova? Ako ne, ima, ako ne te ljubomore. To je vjerska osobina. A pogled i ovaj čovjek nije bio ljubomoran. Šta je rekao? Šta je rekao? kad je, kad je vidio očiti dokaz da Jusuf a.s. nije kriv, nego da je ona njega nagrine vodila, i kad je vidio njegovu košulju poderanu s leđa, rekao je Jusufu aridan hada. Jusufe, odmakni se ti od ovoga. Nemoj o tome pričati, pusti tu. A šta je rekao svoje ženi? Istagufili, istagufili zembik, ti se pokaj za svoj In neki kunti minel hatin. Zaista si ti izgriješila. Ništa više. Zamislite, ona uopšte ne zna je ona učinila zinalog ili nije. Ali i da jes, on kao je, pusti to. Nemojte pričati, mamte to sad, da oko toga ne polemišemo puno. Kao da se radi o ukradenoj jabuki. Ništa drugo, ništa drugo. Nema ljubomora. Pogledajte kako se ponaša, kako se ponaša Ashabi poslanika sa selem. Jedan od Ashaba doveo ženu, mladu, na svom konju. I kad je ona sišla i ušla u kuću, on je zaklao konja. Pa su mu rekli, zašto zakla konja? Dobar bio za džihad, dobar bio za za borbu na Allahovom putu, kad je zaklo sam ga samo iz jednog razloga. Sutra ako ga prodam, teško mi je da neko sjedne na mjesto gdje je moja žena Pa kaže poslanik se selam jer se čudite njegovoj ljubomori. Ja sam ljubomorniji od njega. A Allah subhanahu wa ta'ala je ljubomorniji od mene. Što znači ovo da je Allah ljubomorniji od poslanika sa U drugom hadisu poslanik to objašnjava i kaže nema niko da više voli pohvalu od Allaha zato je sam sebe pohvalio kao gospodar svjetova. I nema niko da je ljubomorniji od Allaha. Zato je zabranio razvrat. Zabranio je svaki gri I nema niko da više voli ispriku, odnosno opravdanje od Allaha. Zato je poslao poslanike da niko ne bi imao opravdanje. Da niko ne bi imao opravdanje na sudnjem danu. Dakle, nisam znao istinu. Došla ti je istina. I nema opravdanja. To što je nisi slijedio, to je tvoj, to je tvoj problem. To je tvoj problem. Dakle, njen muž nije bio, nije bio uopšte, uopšte ljubomoran. Zatim, Jusuf a.s. je živio u društvu, u društvu koje uopšte nije pridavalo veliku pažnju tom grijehu. I kad neko počne izinalu, kao da ga nije počinio. I danas, nažalost, je tako, braćo i sestre. Čovjek, kad bi mu se ukazala takva prilika da učini grije sa ovako uglednom lijepom ženom, ako ne bi uradio to, Šta bi mu rekli njegove kolege, njegove druge? Pa ti nisi muškarac čovjek. muško, šta to, šta to znači? Ne, ne učiniti to. Imati takvu priliku pa je ne iskoristiti. E u takvom društvu je Jusuf Rasana živio. I mi razumijemo to zato što mi živimo u takvom društvu. Mi to, mi to, mi razumijemo to društvo. Dakle, želimo, želimo sad neka objašnjenja dati vezana, vezana za onaj kuranski ajed, gdje Allah što kaže, a mnogi, ovaj ajet je mnogima nejasan. Gdje Allah kaže, vela kad hemme biha, ona je njega poželila, a i on bi nju poželio da nije vidio ajete svoga gospodara, da nije vidio jasne znakove svoga gospodara. Ima čak oni učenjaka koji kažu, koji se poigravaju sa čašću Jusufa i Salama i kažu čak da je na osnovu ovoga ajeta da i on nju bio poželio, ali je vidio je znakove svoga gospodara i to kada? Kada je skoro bio legao sa njom kada je skinuo svoju odjeću, e onda je navodno vidio onaj na zidu ajet wala takra zina, ne, ne približavajte se zinaluku. Pa je se, pa je, pa je se podigao, međutim strast ga je ponovo navela da, to, da, da, da krene prema njoj, pa je onda opet vidio drugi ajet Allah peti kazao na sudnjem danu griješnicima, pa se opet pridigao i opet vratio da ga Džibril nije zaustavio. Dakle, mora i Džibril da interveniše da, da, bi, da bi on se spasio tog grijeha. Međutim, ovo je netačna priča. Netačna priča nema nikakve veze, nema nikakve veze sa istinom. Jer Allah subhanahu wa ta'ala ovdje kaže وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا an ra'a burhana rabbi. I on bi nju poželio da nije vidio laula. Kažu islamski učenjaci, a jedan od njih je i poznati islamski mufasir učenjak Šenkiti koji je napisao tefsir Kur'ana Kur'anom gdje kaže ova čestica laula znači da nije znači negaciju postojanja nečega u ovoj situaciji negaciju postojanja želje vahemme biha la poželio bi i on nju da nije vidio znakove gospodara je li je poželio? znači nije ni poželio a kamo da je učinio ni želja se nije pojavila. Zašto? Zato što je prijatelj te, želje vidio znakove svoga gospodara. Vidio je znakove svoga gospodara. Ovim znakovima više, više onaj mišljenje. Neki kažu da, da mu je se ukazao otac Jakub kako grize jagodice svojih prsta od, od, od muke želeći da ga upozori na taj, na taj grijeh. Neki kažu da, da se pojavio Jakub je sam prijeteći prstom da to, da to ne čini. Drugi kažu da je to kuranski ajet, vala takve buzina i tako dalje. Uglavnom nije bitno koji od tih znakova Jusuf ali je na taj način sačuvao svoju čestitost. Zatim, pogledajte kako Allah uzdiže svoje robove koji su čestiti, koji su pošteni, koji su čedni i koji radi Allaha ostavljaju grijeh i boje se Allaha Đalešanuhu da ih ne kazni, a nadaju se njegovoj, njegovoj nagradi ako, ako, ako se sustegnu tog grijeha. O Jusufovoj čestitosti, braće i sestre, mnogobrojni su svjedoci. Prije svih i najvažnije je to, dosta je to, da mu je svjedok Allah Đalešanu. I Allah se doči da je bio čist i čestiti kaže kaže Kedalike ali anhu su wal fahša innehu min al I tako smo postupili i uradili sa njim da bi, ga da bi od njega otklonili svaku tugu, svako, svako zlo i svaki, i svaki grijeh. Zaista je on bio od naših iskrenih robova. السقا من ليلة الربيع يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع عندي دوام السقا عندنا الربيع الكرام لكم والكرم ما يضيع عند قوم التحام وعلى دينها الكرام لكم والكرم ما يضيع عند قوم التحام وعلى دينها مرحبا مرحبا بالجميع من دوام السقا عندنا التربية يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع من دوام السقا عندنا التربية Zatim, svjedok koji se tu našao, pogledaj kako Allah spašava čovjeka i daje mu izlaz odakle se ne nada. Jusuf a.s. se bojao. Ko će mu posvjedočiti da on nije kriv? On sam u vladarevoj kući, vladareva žena, kako će se, kako će se oprati? Kako će kazati da nije on? Međutim, Allah je dao da jedan čovjek iz njene porodice, o šahide šahidu min ahliha, iz njene porodice posvjedočio i rekao, evo, lahko ćemo riješiti tu zagonetku. Ako košulja bude poderana srijeda, znači on je nju pokušao da, da navede na grijeh, pa se ona branila. A ako sa zada, znači ona je, on je počeo da bježi, pa ga je ona potegla za, za košulju. I po, pocijepala je. Drugi svjedok, treći svjedok je sama žena. Sama žena ta koja je rekla Vola kad ra an nefsihi fastasam. Ja sam njega na vrijeme navodila pa, pa se on sustegao. Zatim, sljedeći svjedok o njegovoj čistoći je taj čovjek, vladar koji je rekao Jusuf aredan hada, Jusuf ostavi tu, skloni se od toga. Zatim, žene koje su rekle, koje su sjekle svoje prste, kad su vidjele koliko je lijep, haša lillahi, ma alimna alejhi su. Bože, sačuvaj mi, o njemu ne znamo ništa loše. Zatim, učenjaci kažu da je čak i šeitan posvjedočio njegovu čestitost. Kako? Kaže Allah subhanahu wa u Kur'anu, nakon što je naredio i blisu da učini seđdu Ademu, da se pokloni Ademu i on odbio, nije htio, rekao je Iblis, فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ kad ga Allah prokleo, rekao Iblis, obraćaj se Allahu Đelešanuhu, tako mi tvoje veličine, ja ću i svi u zavod odvesti. Ljude, znači sinove Ademove. Illa ibadike minhumul muhlasin. Osim tvojih iskrenih robova. Ibadike al Oni koji su iskreni. A Allah za Jusufa ovdje kaže šta? Innahu min ibadina al On je od naših iskrenih, iskrenih robova. Dakle, to su neki svjedoci Jusufove, Jusufove čistoći. Braće i sestre, sad ćemo spomenuti pouke. Pouke za nas koje se kriju u ovoj priči o Jusufu i Prvo, možemo izvući nekoliko pouka koje znači put uspjeha u životu svakog od nas kao vjernika, kao Allahovog roba. I bez toga nema uspjeha. Prva stvar jeste strah od Allaha Đelešanuhu. To je ono, braćo i sestre, što čovjeka sprečava da ne učini grijeh. Da ne učini grijeh. I vallahi, nema drugog načina. Nema drugog načina. Kad se čovjek nađe u situaciji da učini grijeh, a da ga neće učiniti osim ako se boji Allaha. Samo strah od Allaha i strah od kazne Allaha na sudnjem danu i poniženja na dunjaluku od strane Allaha čovjeka može navesti da ne učini grije. Posebno kad je u pitanju udovoljavanje, udovoljavanje strastima. Zato kaže uzvišeni, sedam, zato kaže poslanik sallallahu sedam osoba će Allah staviti u svoj hlad kad ne bude drugog hlada na sudnjem danu. A jedna od tih osoba jeste i ko? Mladić kome se ponudi, dakle ne samo Jusuf a.s. Mladić kome se ponudi lijepa i ugledna žena, a on kaže Inni ahafullah. Ja se bojim Allah. Allah će ga staviti u svoj hlad kada ne bude, kad ne bude drugog hlada. Šta ga je spriječilo da učini taj grijeh? Strah od Allaha subhanahu wa ta'ala. I Allah bogobojaznima obećava veliku nagradu. Zato danas ljudi traže izlaza iz ove krize. Traže izlaza iz ovog nemorala iz, ovog lavirinta života, a ne mogu ga naći vallahi bez islama. Ne mogu ga naći bez bogobojaznosti. Jer duša se ne smiruje osim na istini, a jedna je istina. A jedna je istina, Allah je objavio preko svog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Zato su vjernici smireni vjernice. Zato je njihov život pun zadovoljstva. Zato su oni srećni i tako je sigurno. Makar bili siromašni, makar bili na iskušenjima, makar bili ne znam, ne znam na kakvim belajima u životu. Allah spušta smirenost na njihova, njihova srca. I oni su istinski, istinski srećni. I Allah kaže Innal rabbahum bil lahum Oni koji se budu Allaha bojali, iako ga nisu vidjeli, njima pripada nagrada, nagrada najljepša. Zatim, braćo, sljedeća pouka jeste to da uputa i pomoć dolaze od Allaha Đalešanuhu. Da dolaze od Allaha Đalešanuhu. I što se čovjek više osloni na Allaha u svakoj situaciji, nakon uzimanja uzroka prirodi koje je Allah dao čovjeku, koje vjernik mora koristiti. Ne može samo onako iz se osloniti na gospodara svjetova. Nego moraš koristiti sredstva koja ti je Allah dao i onda se osloniti na Allaha. Što kaže poslanik se selem, čovjeku koji je došao pa kao ću devu pa se pouzat na Allaha ili ili se pouzat na Allaha. Sveži pa se onda pouzdaju Allaha Đelešanu. Dakle, nakon uzimanja uzroka, što je veća bogobojaznost i oslonac na Allaha, bliži je izlaz. Bliži je izlaz iz, teške situacije. Zato kaže poslanik sada sallam, ashab Abdullah ibn Abbasu, ihfazillaha Čuvaj Allaha, čuvaj Allaha, čuvat ćete. I sigurno je, i sigurno je tako. Nema belaja i nema iskušenja u kome se nađe čovjek, a da ga Allah neće izbaviti. Bio to pojedinac, bila to, bila to skupina ljudi. Bila to skupina ljudi. A ono što mi danas vidimo od iskušenja, Često puta a razočaravši se što se dešava s muslimanima i u tome se krije, braće, se velika pouka. Evo kako. Evo kako. Mi često puta spominjemo islamsku državu. Da nam je islamsku državu. Da je, to je ono naš krajnji cilj za koji se borimo. Da u zakon vlada. Jer on odgovara svakom čovjeku. I crncu, i bjelcu, i amerikancu, i afrikancu, i srbinu, i bošnjaku, i hrvatu. Nema kome ne odgovara. Muhammed Ali je posla svim svjetovima. Hoćemo tu i zagovaramo to, nema ljudsko, ljudski rod, neće izići iz krize bez, bez toga. Međutim, evo jedno pitanje. Šta? Da sad imamo islamsku državu. Da sad imamo, o, hoćemo da govorimo o našim iskušenjima kroz kao mi prolazimo. Kad se čovjek često razočara i zbog toga ne uzubillahi, može doći u takvu situaciju da ima loše mišljenje o Allahu. A to je opasno. Na to osjetim hoće čovjeka da navede. Kako? Da imamo islamsku državu. Šta bismo onda radili? Svi klanjaju, svi poste, svi idu u džamiju, sve žene pokrivene, nema nemorala, nema ništa. Kakav bi to život bio? Bio bi lijep život, normalno. Ali onda ne bi bilo onoga što bi te posticao na akciju, što bi te postao na monotonija, ovako iskušenja, iskušenja, belaji, protjerivanje, e, po, stalni poziv u davu i kako ti je drago kad se samo jedan čovjek odazove, kad se samo jedan čovjek odazove. Srce ti se smiri, drago ti, da, da, da ideš dalje, da ideš, da ideš naprijed. I u ovakvim iskušenjima koliko se povećava nagrada. Koliko se povećava nagrada ljudima koji trpe na Allahom putu i saburaju, saburaju. Pa čak kad su mu ashabi osvojili Bizantiju i Perziju i počeli da siju pšenicu u Šamu, gotovo islamska država se proširila diljem zemaljske kugle. Pa to čuo Omer radijallahu ta'ala kao halifa da su ashabi se opustili, da su počeli da ti u pšenicu u Šamu. Zašto? Kad je plodna zemlja, Saudijska Arabija nije takva. Arabski poluotok, pustinja, neplodna. Pa je poslao svog čovjeka i naredio, naredio mu da spali sva polja žita koja su zasijeli. Pa kanila i rekao, ako ne postupite tako, ja ću vam nametnuti džiziju kao židovima i kršćanima. Zašto? Ostavili ste džihad, ostavili ste poziv u Allahu u vjeru. Trebate pozivati druge ljude, niste zato stvoreni. Niste zato došli u Šam. Jeste, treba sijati pšenicu, ali bojilo se Omer da se ne odaju dunjalu koji onda je monotonija. Danas ljudi kad dođu iz Medine, Medina grada Allahu poslanika, čak Arapi, kar je vala interesantnije u Bosni. Interesantnije u Čečeni, interesantnije u Afganistanu, na svakom drugom je što? Tamo se nešto dešava. Ljudi se pozivaju u vjeru bore se, makar bili zatvarani, makar bili proganjani, bore, i očekuju za zato Allahu nagradu. Očekuju zato i vallahi je slatko. I vallahi je slatko. I to je ono što te drži. Što te drži. Pa kad vidiš koliko nevjernicu trajaju svome kufru, pa zašto ti ne ustaješ na istini kad znaš da si na istini, makar i sam bio. Dakle, sigurno će Allah dati izlaz i u tome se krije, u tome se krije veliki hajr. Veliki hajr. i druga stvar, Allah subhanahu wa ta'ala obeću obećao da će pomoć mazluma, onome kome se čini nasilje, makar bio nevjernik. Makar bio nevjernik. Ako mu se čini nasilje, kaže Allah, pomoću te, ona u bade hin. Makar za izvjesno vrijeme. Makar odgodio tu pomoć, ali sigurno će ti pomoć. E sad zamislite, braćo, danas se čini zulom muslimanima. Ako se nevjernik učini zulom, Allah će mu pomoći. A kamoli musliman? A kamoli onome ko Allahu na seždu pada? Kako da ga Allah ne pomogne? Zatim, Allah obično da će kazni zulumčara makar bio musliman. Makar bio musliman, kaže te Allah će pomoć pravednog vladara, makar bio nevjernik. A neće, a kazni će nepravednog vladara, makar bio musliman. Kaznit će zulumčara. A kako neće kazniti zulumčara? Još ako je nevjernik. Ako je nevjernik, a Allah ne voli, a Allah ne voli nevjernike. Znači to je nekoliko razloga koji treba da nas učvrsti u našem objeđenju, u našem vjerovanju i da nas ne dovede u takvu situaciju da nam se stegne u prsima, da ne znamo šta ćemo od da se razočaramo, nego samo naprijed. Samo naprijed vallahi. uzdanju u Allaha Đalešanuhu, očekujemo nagradu gospodara svjetova, čekamo džennet, mi znamo šta hoćemo. Naš cilj je jasan pred nama. I nećemo ništa od njega, od njega odustati. Kao što nije odustao Jusuf islam. I Allah mu je dao pomoć i pobjedu. Zatim treća stvar, kao pouka. Bježanje od svih uzroka griha. Nije samo dovoljno ustegnuti se od griha. nego treba presjeći sve puteve koji vode do tog griha. Allah u Kur'anu ne kaže ne, pri, e, ne činite zinaluk, nego wala takrevu zina. Ne približavaj se bludu. Ne samo neči, ako se približiš, gotovo je. Ne približavajte se, ne približavajte se bludu. I onaj ko pokuša da pobjegne od grijeha, Allah će ga sačuvati. Allah će mu ponos povećati povećati i njegov ugled, njegov ugled. I to je istina vallahi. Poslanik se ne kaže kad vidite fitnu na ulici, vidite ženu, ako oboriš pogled, osjetit će zadovoljstvo u svojoj duši. Je li to istina? Jesmo to osjetili? Jesmo tako mi Allah. Koji god to uradio osjetio je. Ako ostane pogled, ostane pogled na nagovor šeitanski, šeitan se nagovara jer puše, u to vidi lijepo, lijepo, lijepo, izazovno, i poniženje u duši posle toga. A kad ne može vladaš svojom strašću. Tvoj razum čini sektu tvoje strasti. ne može to dozvoliti. Nego nek, strazu, nek razum vodi. Nek razum vodi strast. I pouzaj se u Allaha, na njega se osloni i Allah će ti dati, dati, dati, dati izlaz. Zatim dova. Allah subhanahu wa ta'ala kaže kaže وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Kada te robovi moji za mene upitaju, reci ja sam blizu, odazivam se, dovi onoga ko, ko moli, ko traži od mene. Dova je oružje, oružje mumina i nju trebamo, braćo i sestre, stalno koristiti. Ne možemo sami. je onaj ko se uzda u svoju snagu, u snagu svoga imana, svoje ličnosti, neće uspjeti. Neće uspjeti, ne možemo mi bez Allahove pomoći. Zato kaže Jusuf a.s. Rabbi siđnu habbu ilaje mimma jeda'unani ilaih. Gospodaru, draži mi je zatvor od onoga na što mene pozivaju. I ako me ti, ako me ti ne spasiš, ja ću postati od vješnika. Ja ću se odazvati na taj poziv na kojem me poziva moja strast i ova žena. I Allah ga spašava. Te dova iskrena u svakom trenutku. Jer kaže poslanik selem Allah se stidi da vrati prazne ruke svoga, svoga iskrenog, iskrenog roba. I Jusuf se selam ovdje izabire braće i sestre, izabire zječenje, izabire iskušenje, izabire iskušenje zatvora umjesto grijeha. Zašto? Zato što je to jezičenje samo na Dunjaluku. Samo na Dunjaluku. Umrijet ćeš kad tad. Dakle, poznat je Dunjalučki put. On ima svoj početak i svoj kraj. Ti ćeš umrijeti živio u zlatu i svili ili živio, živio kao posljednja pokara posljednji siroma. Umrijet ćeš bio vjernik, bio nevjernik. Ali vallahi nije ista smrt vjernika i nevjernika. Kao što nije isti život i nije isti život, odnosno nagrada i kazna na sudnjem danu. I neće isto proći na sudnjem danu vjernik i nevjernik. Dakle, izabro je to kao što je izabro najmladić. Mladić koji je želio da narod primi sav islam, kada je rekao vladaru da ga ne može ubiti. Ne može ga ubiti. Čudna je stvar, samo znamo onaj dugi hadis gdje on dječak išao Sihirbazu pa išao onome pobožnjaku pa ga ovaj pobožnjak i učenjak naučio tevhidu istinskoj vjeri i kasnije se proglasi, pročilo da on liječi ljude i tako izliječio vladarevog onaj savjetnika pa ga je htio ubiti. Ubio je i onog učenjaka i vladarevog savjetnika koji je bio slijep pa ga on izliječio pa primio islam i pokušao ga ubiti na razne načine. Nije mogao nikako da ga ubije. I onda mu on kaže kako će ga ubiti. Mladić mu kaže, ne možeš me ubiti dok ne uzmeš strijelu i kažeš u ime Allaha, Boga ovoga mladića. Kad je ispališ. Ali okupi prvo narod. Okupi narod. I kad je narod to vidio, svi su prihvatili islam. Svi su rekli vjerujemo u Allaha. I kasnije su čak izabrali oni izabrao a u suri se to spominje, izabrali su vatrene jame kad su vidjeli istinu, a nisu htjeli, htjeli da, da, da, da, odustanu od svoje vjeri. prijetio njemu, dakle onoga čega se on bojao, svakako smrdo, i umro je taj vladar. A kako je završio? Završio je bijedu na i čeka ga vječni džehennem, vječni džehennem na ahiretu. Dakle, sljedeća pouka jeste da nema pobjede i nema uspjeha bez žrtve, bez žrtve na Allahovom putu. A mi imamo zašto da se žrtvujemo. Za Allahu vjeru, za istinu, za pravi, za pravi put na kojem treba da ustrajemo. Da odgajamo naše mlade generacije, da odgajamo našu djecu, našu mušku i žensku djecu. Da molimo Allah da nam pomogne na tom putu i da budemo sebe vi upute budućih generacija. I to je bolje nego da imaš sve bogatstvo na Dunjaluku. Sve bogatstvo na Dunjaluku. I zato molimo Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na istini da nas spasi grijeha, da nas spasi razvrata, da sačuva našu omladinu, da nas učini od čestitih i pobožnih ljudi, da se čestiti i pobožni nas ugledaju. Molimo Allaha da nas ne osramoti na dunjalu i na ahiretu. Molimo Allaha da ubrza pobjedu istine, da pomogne muđahidima na svakom mjestu, a da uništi kuf i nevjernike, da nam oprosti grijeh da nas uvede u džennet. Amin. Jazakumullah, عندي وام السقا عندنا التربية يا هلا بالأسود رافعين البنود حامين الحدود من عدو اللدود يا هلا بالأسود رافعين البنود حامين Ti smatraš da je Bin Laden izvršio napad na Ameriku 11. srpnja? Smatru, ja ne smatru, to ne pije vode. Ja, ja, ja o tome ne znam ništa. ovako jedno pitanje. Često nam, često nam se dešaje kada savjetujemo parove, odnosno omladinu, vjerojatno oni koji e, šetaju po cesti i jašikuju, da na naše opominjanje samo okrenu glavu i kažu znamo mi, pa šta nam je činiti. Dakle, vrlo je važno kod ove stvari objasniti jedno, jedno a to je kako prići toj omladini. Kako priči mladiću i djevojci koji se zabavljaju ili ašikuju, kako se to kod nas kaže. Zašto ovo kaže? Zato što ima i oni koji dozvoljavaju to ašikovanje. Pa kažu šta fali mladić i djevojka da šetaju ulicom, da odu u slastičarnu, da popiju kahu zajedno, da se zajedno druže, još posebno ako su zajedno na fakultetu, ako uvijek su zajedno. Uglavnom to nije osamljivanje. kažu da to nije osamljivanje. Jedno je osamiti se sa ženom samom, otići negdje sa njom sa autom ili odvesti je negdje i tako dalje, a ovo nije osamljivanje. Međutim, braće i sestre, ovo je jedna šeitanska spletka. Mi smo vidjeli kako je Jusuf a.s. kako je Jusuf a.s. odbio sve moguće, sve moguće prilaze, prilaze tom grijehu. Nije, ne, samo grijeh, nego sve prilaze. A znamo za prirodnu naklonost muškarca prema ženi. I hajmo priznat sebi jednu istinu. Da mladić kad ašikuje sa djevojkom, oženio on nju sutra ili ne oženio, to uopšte nije bitno. Pa sjedi sa njom u slastičarnoj ili nekoj kafani ili nekoj klupi u parku i bulji jedno drugom u zube, šta osjeća tada u tom trenutku i šta zamišlja? Hajmo priznat, priznat ćemo to pred Allahom Đelešanu, nema šta. Priznaj sam sebi da je tada vidiš u svom krevetu, a i ona također. I nemoguće da je ne poželiš ako se nađe u takvoj situaciji. Nismo ljudi, nismo meleki. Musa i selam, kad je došao do onoga izvora gdje su one dvije djevojke od Šuajba i selama, pa, od, odmakle se, ljudi se gužvaju nekulturni. I one ostanu zadnji. Pa on, on je bio poznat po svojoj snazi. Prišao i napo im je hajvan. Onda su one otišle. Vratile se brzo kući pa je se otac čudio kako se vrate Svaki dan dođu zadnji. Pa, pa su rekle šta se desilo, a on je ostao sam u hladovini i gladan i žedan i onda je došla jedna od njih da ga pozove kući. Stidljivo je došla. Šta je uradio on? Kažu mu Fesiri, kako su došli do njove kući? On je rekao, idi ti na zadnja. Nemoj ići mnom, Neka ja ne znam gdje je tvoja kuća. Idi iza mene. Idi iza mene. I ako skrenem ja negdje, ti govori kuću ići. Samo da on nju ne bi gledao od pozadi. Idi ti iza mene i govori mi gdje ti je, gdje ti je kuća. To je pobožnost. Kako, gdje se spominje, kakav dokaz postoji za šikovanje? Nema toga. To je ono što je odvelo našu omladinu. Što penđeranje, jaškovanje u stara doba, pa danas ovo otvoreno. Gdje je tu ljubomora? Gdje je tu moral? Gdje je tu moral? Gdje je tu, gdje tu čednost? Dakle, to je i kako može otac, kako mogu roditelji dozvoliti svojoj kćerki da izlazi s mladićima da ide sa njim kod Ode u deset sati, imamo kaj sastanak. Ona to normalno govori. I vraća se najveće nekad kasno. Gdje je bila, to šta te briga gdje je bila? Ima pravo, ona je slobodna žena. E kad je obešćasti, kad je, kad je, kad je iznevjeri, kad je iskoristi, onda, onda onaj ništa. Onda sramota na porodić i tako dalje. Allah subhanahu wa ta'ala nije zabranio samo osamljivanje braća i sestre, nego je zabranio, ostvari stvari naredio obaranje pogleda Reci vjernicama, neka obore poglede svoje. I reci vjernicima, neka obore poglede svoje. Poglede oboriš, ne smiješ da gledaš ženu stalno. Kako malaš, kao sa njom, ko sa ženom, sto cijeli dan hodaš. Gdje, gdje, gdje je tu moral? To liče na islamski moral. Muhammed s.a.v. pita ashabe, znate li šta je za ženu najbolji? Šta je za ženu najbolji? Pa je Bubekr tu bio, Omer tu bio, nisu znali odgovoriti. Ovaj govori ono, onaj govori ono. Onda Alija se iziđe odakle i došao Fatimi i kaže, Fatima, znaš ti šta je za ženu najbolji? Kaže, najbolje je da je ne vidi nikad jedan muškarac koji nije mahrem, osim njene rodbine. Pa se vratio Alija i kaže, znam ja. Kaže, šta je najbolje? Kaže, najbolje je da ne vidi jedan muškarac. Kaže, ko ti je kazao? Kaže, kazala, kazala mi je, Fatima, radi Allah, kaže, se ne pada vjer daleko od klade. Drago mu što je ona, to rekla, što je ona tako odgovorila. Znači, kruška iz potruške, čerka poslanika sallallahu alaihi wasallam. To je moral, to je čestitost. A lahko je naći danas razlog, subhanallah, toliki nemoral, toliki se fesad proširio zemljom i mi kao čekamo, daj, pusti sad tu. Umjesto da sprečavamo tu, da živimo čestit život, četan život, kako će nas, kako će nas Allah pomoći? Kad se mi suprostavljamo njegovom šarijetu. Imamo Allahu Kur'an, Allahu u knjigu, sunet poslanika sallallahu alaihi nema ništa skriveno, ni zavezano u, u, u komačka u, u Imamo istinu i slijedi i oko toga nema puno, nema puno filozofiranja. Ali je vrlo bitno kako prići tim ljudima. Prilaziti na, najljep, na, najljepši način. Dava se mora činiti. Ovdje ima jedno isto pitanje vezano za ovaj Hamas, odnosno za emociju i za hladan odnos kako, kako naći sredinu između toga dvoje. Dakle, da ne bude onaj Hamas samo čim vidiš čovjeka e, da, da koji je odmah mu priđi pa mu nokaut ne popije. To islam, to islam onaj e, zabranjuje. To islam zabranjuje. Možda čovjek ne zna ništa o Allahu Đelešanu. Možda čak ne vjeruje u Allaha. Ne vjeruje u Allaha. Počini zinalog, to je manji grijeh od širka. Prvo ga, upozori da se probudi u njemu taj osjećaj. Od tvog prilaska njemu vrlo je bitno. Evo što znači prilazi, pri, prič na lijep način čovjeku. Trojica mladića koji su došli u jedno mjesto. Nije bilo nikad, nigdje da nigdje džamije. Hoće da sagrade džamiju. Ne znaju kako će, neće niko da im pomogne. Narod se udalio od vjere, otišao. je jednog bogataša i spreme najljepšeg hlaka od njih. Kao tiđi ti, pa, pa, pa, ti traži od njega. I on došao, a ovaj bio poznat po svojoj osorosti, po svojoj grubosti. Ohol je bogat, osjeća se neovisni. Pa došao, kaže, što si ti došao? Pa eto, kad mi nismo praviti mesit, pa ako možeš da nam što god udjeliš, kaj pruži ruku. On pruži ruku, on pljune u ruku. Kaj, a to je od mene. Kaže, ovaj mladić, Obriše pljuvačku, kaže, dobro, ovo je za mene, a šta daje za Allaha, gotovo. Ovaj se ukupo, kaže, od mene je džamija, od mene je džamija, ja pravim džamiju. Nije se naljutio, nije on njega pljunuo, mi bi odmah kad nas neko tako, mi bi njega u lice, on nas uvijek mi njega na lice. A daje, čini, a činimo davu, činimo davu, pozivamo ljude u islam. Dakle, vjernik na Allahovom putu mora trpit, mora trpit li na Allaha Đelešanu sve uvrede, sve uvrede. Zar poslanik sa nije bio u Taifu ranjen? ranjen krv mu teče iz usta, iz njegovih plemenitih bare kusa. I šta kaže, dolazi melek, zadužen za brda, i kaže, ja Rasul Allah, Allah ti poručuje ako hoćeš da sad sravni ova dva brda da, da uništi ovaj narod. A on upućuje je ne ja Rab. Nadam se da će Allah izvesti iz njihovih kičnih potomstvo koje će obožavati Allah. To je mudrost. To je mudrost. Dakle, ja ne se radi sebe, radi Allaha. Islam nije moj monopol, ni tvoj. Islam je Allahova vjera s kojom je on zadovoljen. S kojom je on zadovoljen. I ako neko prihvati tu vjeru i zavoli je u svojoj duši, slijedi je, preko tebe, ti budeš sebe, imat ćeš veliku nagradu kod Allaha Đelešanu. Dakle, moramo biti mudri kad je u pitanju dava. I i strpljivi. Zdo, a kad si ti, kad si ti spoznao Allaha, znaš kako je lijepo biti vjernik, kako je lijepo doživjeti srđu, kako su široka prsa, Kakvo zadovoljstvo i sreću osjećaš? Pa to hoće i drugi, a nemaju je. Pa pokažimo, nemoj mu zabranjivati to. Nemoj ga svojim primjerom, svojim postupkom još više odbijati. Tu smo mi puno griješili. Puno griješili. To gdje čovjek ma nek te pluje. Ma nek te pluje, šta fali? U ime Allah, znaš da imaš za to nagradu. Normalno, ne daj, ne smije vjerni dozvoliti da, da, da, mu neko napada na čas bez veze da ga neko premlati, on ništa. A ne smiješ niti sebi dozvoliti, e sad sam ja vjernik i hoćeš ti sad da za jednu sekundu svi ljudi prihvate islam, a ti će biti veći džahir od svi u njih. Ne može, ne može tako. Dakle, mora biti postepenost i mudrost, mudrost u davi. Da čovjek osjeti da mu želiš dobro, Boga mi. Da osjeti da želiš mu dobro, a ne da, sa, da Ne da pametuješ. Jedan, jedan čovjek je pišao jednom, jednom intelektualcu i kaže mu, kaj boj se Allaha. On mu je tako rekao, boj se Allaha, da mu, tako grubo da mu je ovaj rekao, pa ti hoćeš da se ja tebe bojim, ne Allah. Znači tako je osjetio u njegovom tonu, u njegovom glasu nešto, prizvuk oholosti i nadmenosti. Vjernik ne može biti, ne može biti ohol. Može biti ponosan sa svojom vjerom. Ali zašto da hodaš? Treba hodati visoka čela. A ne smiješ biti ohol. Kako, ti želi, kako je tebi lijepo sa istinom, poslanik se ne mogu na mirađu da bira. Da ga odmah Allah uvede u džennet. Kaj gospodaru spusti me na zemlju da pozivam ljude. Pozivam ljude istini, pozivam ljude vjeri. Treba ti bude žao svakoga. I, i bez obzira ko on bio, kad sutra bude gorio u vatru. Nije nam to cilj. Cilj nam je da ljudi prihvate istinu. Da saznaju, da spoznaju, spoznaju istinu. A ne da pametujemo. E sad nemoj ti, ti boj se Allaha, ti jaškuješ, ti ovo, ti ono. Ne, čovjek, čovjek, čovjeku je svojstven grijeh. Čovjeku je svojstven grije Svaki čovjek griješi. Kaže poslanik sallallahu se "Kullu bani hatta khata'un, wa khayrul khata'ina tawabun. Svaki sin Ademov griješi. A najbolji griješ oni koji se kaju. Oni koji se kaju, koji se vrate, Allah, vrate Allahu Đelešanu. Može se krenuti pravo put. A posebno kad je kod nas bio džehl veliki. Udaljili nas komunisti ljudi Islama. Zaboravili bili na islamu potpuno sa Allahom propis. Slabo skoro išta znali o islamu. I sad hoćemo preko noći da promijenimo stanje. Ne ide vallahi tako. Ne ide tako polako, strpljivo i Allah će dati, Allah će dati sigurno hajrišalu. S iskrenim nijetom, sa željom, sa željom ne da sebe istaknemo, da mi pametujemo, da mi filozofiramo, da dokažemo kako smo šehovi, kako smo učeni, nego sa željom da prenesemo Allahu vjeru. Lako nam je vaziti. Kad vidi mašala dobro vazi, što? Nisam ništa iz svoje glave izmislio. Imamo Kur'an, imamo hadis poslanika sa Haj nešto iz svoje glave izmislio, pa što da neće biti interesantno. Allahova istina odgovara duši. Odgovara duši. Ja ne volim kad kaj maša dobro vas, dobro govori. Allahov, Allahov govor. Nije to moja mudrost neka. Sve ja niste izmislio ovdje pa ja nešto smislio da bi vam se dopalo. I ako je tu cilj meni ili bilo kome drugom ko govori vama, ko se obraća vama, nema tu nagrade. Tu nema nagrade. Ko hoće aplauz da mu ide aplaudire, dobit će. Ali nema dalje ništa. <laughs> Poslije toga nema. Nema ništa. Nego cilj nam je da saznamo istinu, da je upoznamo, da, se, da, da, da osnažimo naše veze, da, da pomognemo jedni drugima koliko može, da spomažemo u dobru i to, to, to, je glavna stvar. I to Allah nagrađuje i to Allah pomaže. To Allah pomaže. A ne poziv na džahilijeski način. Dakle, i ne odustajat. Bez obzira šta ti rekao mladić djevojka. Ne kad, kad je vidiš na putu. Ne odustaj. Ali ne samo upozorenjem Ima raznih metoda kako se može prići. Kako se može prići. Da li dati kasetu? Da li, ako ne ide tvoja priča, pa upozori nekog drugog s kim se on bolje zna, ili s kim se ta djevojka bolje zna, koji, koji za njih veći autoritet, Može će ga poslušati, pa joj knjigu donesi, pa, joj, pa, pa, mu, pa mu hediju kakvu dadni, i tako dalje, pa kaseta i tako, pomozi mu, treba mu pomoć, otiđi pa mu pomozi, progovorit će o njemu iman, vidjet će da je to, da je to hak, da je to, da je to istina. Dakle, te stvari moramo, moraju nam biti na um. Ima još jedno pitanje vezano za zakletu, vi znate da, da je Allah zabranio zaklinjanje pretjerano, pretjerano, a vi, a vi često se zaklinjate Allah. Dakle, Allah je zabranio zaklanjanje ičim drugim osim Allahu. Dakle, ali bez razloga se ne treba kliti ni Allahu. A e, ja se slažem s ovim, međutim ja kad govorim, kad pričam, kad držim vers, imam običaj da potvrdim ono što je Allah rekao sa zakretom Allahu. I u tome nema, u tome nema šteti. A inače u životu stalno se zaklinjati Allahom bez razloga nije pohvaljeno, nije dobro. Nije dobro. U posljednje vrijeme vrijedi krilatica zbližavanja. Braća e, se druže s džahilima da bi se zbližili. Zatim se sve više druže i sjele sa ženama, vjerovatno da bi se zbližili. Dokle ćemo se zbližavati? Što se tiče, što se tiče samog zbližavanja, ja ću reći jednu stvar. Vjernici se svakako trebaju izbližavati i pojačavati, malo prije sam rekao, pojačavati svoje veze. Pojačavati svoje veze. A što se tiče ovih izraza, braća i džahili, ja vas upozoravam od večeras. Ne morate poslušati. Nemojte koristiti to. Svako onaj koji izgovara šehadet, on je naš brat musliman. On je naš brat musliman. A ne braća i džahili, sestre i džahilke. Sestre i džahil, šta to znači? Šta to znači? Ti sad dostigo stepen meleka, a ovo samo sve džahili. Tu se stvara jaz. Gotovo je. Tu se stvara jaz. A ja nisam za zbližavanje koje je ovdje provokativno istaknuto. Hajmo se zbližavati pa onda napustiti napustit Allahov zakon i Allahov granice i šarijat. Ne, ne tu. Nema toga, nema takvog zbližavanja. Neću ja doći među žene pa sjest pa, pa im činiti davu. Nego ću doći među muškarce, među omladinu. I neću vjerati u svojih komšija. Neću vjerati, znam da su muslimani. ja samo petkom, nema veze. Petkom, ali doću, doću da, ga posjetim. Da ga zijareti. Neću on mene, ja hoću njega. Kaj je se selem, onaj kod tebe ne posjećuje, ti njega posjećuje. Kod tebe ne daje, ti nje, ko tebe odbija da da, ti njemu daje. Ti njemu daje. Dakle, nemojte pogrešno razumjeti. Ima ja se slažem se, ima popuštanja kod nas. I ja, ja rekao sam ono prije, ja sam protiv takvih stvari. Nema u islamu izmišljenih olakšica. Mogu se družiti muškarci žene zajedno, ne mogu se družiti zajedno, ne mogu sjediti zajedno, ne mogu ašikovati. Nema od toga ništa. To islam zabranjuje i to je jasna stvar. Ali što se tiče našeg duhovnog povezivanja, kroz islam, kroz iman, kroz predavanja, kroz tijela muških zajedno, ženskih zajedno, odnosno žene odvojeno, muškarci odvojeno, muškarci samostalno, žene samostalno, sa onima koji malo bolje poznaju vjeru od njih. Mi se samo tako možemo dijeliti. Ne, ima braće i sestara koji malo bolje poznaju vjeru ili praktikuju više od drugih. Ali nek se potrude ta braća i sestre da i, ove, da ovi koje mi nazivamo džahilima budu malo bolji braća i sestre a ne braća i džahili i sestre i džahilke. Ostat, vrijeme je već jednom da ostavimo ove termine i ovakvu, i ovakvu podjelu među, među muslimanima. Jer to nas samo još više može udaljiti jedne, jedne od drugih. I bojimo se Allaha, Đelešanuhu i molimo Allaha da zbliži istinski naša srca da nas istinski zbliži kao vjernike i kao vjernike. I se pomažemo u, dub, pomažemo u dobru i pomažemo u pozivanju u Allahu vjeru. Amin. Jazakum Allah khair. Subhanak Allah hamdik. طارق بابد منا منا حامل بين أضلعي لوعة من لظى الشمعة سائر في ربى الزمن طارق بابد منا منا حامل بين أضلعي سعودي والتوفيق إسلام ستعلم أبتغي الجنة الثمن بين قوم تململوا وأذاقوني الإحن صابر في